Hij wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste, zal rest in die skadi van die Almachtige. Ik zal vir die Heere sê, Hy is my toevlug in mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Verzekers van hy jou reed uit die struk van die voelvanger, en van die plaag wat vernietig. Hij zal jou oordek met zijn vlerke, en onder zijn vleel zal jy skuil, sy trouw sal jou beskerm soos een skuld. Jy sal nie bang wees vir die skrik van die nacht, of die pijlen van die dag, vir die ploeg wat in die donker kom, of die raam wat teen die middag verwoes nie. Als sy duisend langs jou val, of tienduisend om jou sterf, nabij jou zal dit niet kom nie. Net met jou oor sal jy dit aanskou, en die straf van die goddeloze zien. Als die Heere jou toevlug is, als die allerhoogste jou skuilplek is, zal geen kwaad jou tref, en geen ramp nabij jou tent kom nie. Want hy sal sy engele beveel om jou te beschermen, waar al waar jy gaan hulle sal jou op die hande dra, zodat so jy nie jou voet teen een klip stamp nie. Op die leeuw in die adder sal jy trap, die jong leeuw in die slang vertrap. Omdat hij mij lief het, sal ek om verloos, omdat hij mijn naam ken, sal ek om beskerm. Hy sal roep, en ek sal antwoord, en nooit sal ek bij om wees. Ek sal om red en in eer herstel. Ek sal om een lang leven gee, en hij zal mijn verlossing zien.